Sve to opet se može staviti pod neki, hajde da kažemo, opći naslov oni naše knjige Edebon Mufred, koji imam Buharija pokušaje da objedini hadise koji govore o edebu, kako bi čovjek vjernik trebao da se ponaša. Čisto da se prisjetimo, kratko u nekoliko minuta ćemo spomenuti najosnovnije stvari koje smo spomenuli na prošlom predavanju, pa smo kazali da je jedna od velikih grešaka prisutna kod velikog broja muškaraca vezani za njihov odnos prema supruzi, jeste i činjenica da ljudi kada se oženi ne balansiraju dobro odnose između supruge i roditelja. Nerijetko se dešava da ljudi zakažu u činjenju dobročinstva prema roditeljima, a u tom periodu znači roditelji, naročito majka, su izuzetno osjetljivi i čovjek bi trebao da prepozna to vrijeme da poveća dobročinstvo svojim roditeljima. Također smo spomenuli da je jedna od grešaka prisutna, a to je mnogo sumnjičenja u pogledu supruge, što svakako može donijeti mnoge negativne rezultate. Isto tako, s druge strane, prekomjerna ljubomora s jedne strane znači prekomjerno sumnjičenje, pa čovjek svaki postupak svoje supruge tumači na najgori mogući način. Isto tako znači onaj nedostatak ljubomore može uzrokovati mnoge negativnosti, pa smo mi prošli put spomenuli da je jedan od pokazatelja nepostojanja ljubomore i činjenica da se čovjek slaže sa ženom i njenim izgledom onako kako ona izlazi, bez da to provuče kroz neku šerijasku prizmu, tako da ljudi, znači, jednostavno tolerišu mnoge stvari koje ne bi trebali da tolerišu. Također, <clears throat> o stvari koje smo spomenuli u prošlom predavanju jeste da je od grešaka prisutnik kod velikog broja muživa omalovažavanje supruge, pa smo navodili nekoliko primjera i načina tako što čovjek ne pazi kada razgovara sa suprugom, ne poštuje njeno mišljenje, omalovažava njene roditelje i mnogo drugih stvari. Svima vama je znači, riječ omalovažavanje manje više poznata. Također, spomenuli smo da čovjek da je od grešaka prisutni kod velikog broja muživa i činjenica da velik broj braće vođstvo kuće prepusti potpuno supruzi što je, vidjeli ste kad smo govorili prošli put čak u koliziji sa ženinim mogućnostima, to ne znači da ne treba ženu konsultovati, što bi naš narod rekao, žena da bude metla za vratima, ne, ali treba da se zna, znači, ko je muškarac u kući u svakom pogledu. Kazali smo također da je od grešaka prisutni kod velikog broja ljudi činjenica da ljudi ne poznaju pravila posjedovanja i mjetka supruge, tako da ljudi sustežu se da uzmu i svoga komšije, svoga brata muslimana bespravno, ali kada je u pitanju odnos prema supruginom i metku, tada znači su dosta tolerantni. Također, od grešaka koje su prisutne jeste i činjenica da mnogo ljudi ne pazi na ženi naučni nivo, znači kada je u pitanju edukacija supruge, Mnogi su tu zakazali, samim time znači rezultati su negativni kako za njih, tako i za porodicu, što je svakako stvar veoma bitna. Od grešaka koji smo spomenuli prošli put jeste i škrtarenje prema supruzi. Pa sjetite se onog hadisa gdje Allah poslanika ali se ratu se nam navodi vrste dinara koji čovjek može podijeliti i na kraju kaže najvredniji dinar koji čovjek može udijeliti od svega toga jeste dinar kojeg udijeli znači trošeći na svoju porodicu ili konkretno svoju supruzi. Također, od grešaka jeste i prekomjerno kritikovanje supruge, bez obzira znači kakav i koliki prekršaj napravila, uvijek po istoj formuli, znači je svakako neispravno. Također od grešaka jeste da čovjek bude nezahvalan svojoj supruzi iako kada smo na ulici, u društvu, trudimo se da svakome uzvratimo lijepim i dobrim na njegovo lijepo ponašanje, ali kada je u pitanju naša supruga, dosta puta zaboravimo čak i kazati hvala, šukren, Allah te nagradio, a kamoli da to uzvratimo ponašanjem. Nastavljamo, braću maj draga, večeras ima mnogo toga da se kaže, ali eto, zbog slučaja s vremenom ja sam zanevejtio večeras da završimo večeras ove greške, iako je njih dosta. Jedna od grešaka koja je prisutna također kod velikog broja supružnika jeste mnoštvo svađi u kući. Nama se zna desiti da nam neko postavi pitanje, pa se dosta puta u tim pitanjima spominje kako u određenim kućama jednostavno non stop je svađa. Ljudi ne znaju, znači, da lijepo razgovaraju, mi smo rekli prošli put jedno od zlatnih pravila jeste i činjenica da u svakoj kući ima problema i mora biti problema. Nema kući u kojoj nema problema. Čak u kućama Božih poslanika je bilo problema. Ali probleme treba znati riješiti. Treba sjesti, razgovarati sa suprugom, treba pokušati naći odakle dolazi problem korijen problema, pa Boga me ako se ispostavi da je problem do muškarca i muškarac treba malo da se mijenja, ako je problem do žene i žena treba da se mijenja. Ali znači neprestane svađe svaka ako nosi mnogo negativnosti. Prva stvar da to unosi razdor u porodicu, jer u onoj kući gdje se neprestano muž i žena svađaju, nema tu ljubavi. Druga stvar, djeca kada neprestano gledaju roditelje kako se svađaju, nema tu, braću moja draga, nekog velikog uspjeha. <clears throat> Također od grešaka koje su prisutne kod braći, jeste, braću moja draga, <clears throat> bespotrebno bojkotovanje suprugi. Imate, znači, nerijetko se dešava da se supruge žali kako ljudi zbog najmanjeg nekog, hajde da kažemo, problema, najmanje sitnice danima, mjesecima, pa i godinama ne govori sa ženom ili bojkotuju ženu, onaj kak se zove, u postelji i tako. Vjerujte da ima svega toga na terenu. U svakom slučaju, mislim da ne treba mnogo tumačiti i pojašnjavati da je to greška. Postoji, govorit ćemo večeras nešto u šarijetu što se zove i bojkotovanje, ali to bojkotovanje ima svoje odrednice. Ali onako Bez obzira šta god da žena uradi, razbije filđan ili uradi neku bilo drugu koju stvar, odmah ne govorim, e, neću s tom pričati i ovako, znači uskraćivati ću ti neke, ajde i kažem, privilegije. Nije to, braću moja draga, način liječenja problema sigurno. <clears throat> Također, od grešaka koje su prisutne, nažalost, kod ne malog broja braće jeste i činjenica da ljudi Najljepše se osjećaju kad nisu u kući. Mnoštvo vremena provedenog izvan kući. A i ono vrijeme kad provodi u kući, onda ga provodi sa kompjuterom, sa televizijom, sa igricama, nažalost i sa igricama, možda se neko i začudi od onih koji su malo onaj, u tom pitanju onaj, žešći, ali ništa vam nije teško naći, brate, ako ima 40, 45, 50 godina, kako je strastveni ljubitelj igrica, Onaj, I on kad je na polju nije, znači u kući, kad dođe u kuću odmah se prifati onaj, igrica, interneta, serija, futbala, tako da ona, ona žena i djeca najradije poželju da oni budu neka vrsta ekrana, ne bili u njih ću ovo gledao. U svakom slučaju, znači, naročito u slučajima kada žena obnaša onu funkciju koja joj je baš i ajde da reklimo propisana, to je da sjedi u kući, da odgaja djecu, muž na polju, znači na neki od načina zarađuje egzistenciju i onda ta žena, ajde da kažemo, jedva čeka i ta djeca jedva čekaju da babo dođe iz posla pa da malo sjednu, da sa njim porazgovaraju, da čuju taj njegov glas, ali kažem, nerijetko se dešava da braća svugdje vole osim kući. Tako, samo znači bitno je da malo zvizneš, hajmo ovdje, hajmo na kahvu, hajmo na, na sok, hajmo na kiku, hajmo na svadbu. Ma to znači, dok supruga kad kaže, hajmo u šetnju malo da uzmem čiste havi, Ženo, hava u je najbolja, treba da budeš u kući. Hajmo ženo malo na igman, da žena kaže muža hajmo malo na igman, nemoj sine gore, može slučajno kakav medo zalutat, može nam onaj pokvariti roštilj i tako dalje. Znači uvijek imamo spremne neke varijante za ženu i za djecu dok kad je u pitanju utakmica, serija, kad su u pitanju igrice, kad su u pitanju akike, svadbe. Tu mi minuse nikako ne dobijamo, uvijek smo u plusu. I svakako, braću moja draga, da to nosi sa sobom mnoge negativnosti koje ne treba uopšte spominjati. Također, od grešaka, znači općenito od grešaka, iako smo mi spomenuli neke, hajde da kažemo, pod tačke vezano za ovu tačku, a to je generalno da čovjek se loše odnosi prema supruzi. Generalno, znači da prema njoj je otresi, da se prema njoj lijepo ne ponaša, znači na bilo koji drugi način, Allahu poslanik zapamte ovaj hadis, svi vi njega znate, samo dosta puta ga zaboravimo, kaži hajrukum, hajrukum li ehlikum, najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Hoćeš da se vagaš, hoćeš da vidiš ko si i šta si i kakav si, onda treba među prvim tim parametrima provjeri svoje kakav si, treba da se provjeriš kakav si prema porodici. Jer Boži poslanik kaže, najbolji među vama su oni koji su najbolji prema porodici. Suprotno tome, najlošiji među vama su oni koji su a trebalo bi znati nastaviti ovu rečenicu. Znači, ako se čovjek loše ponaša prema svojoj supruzi, onda svakako trebao bi da se malo preispita. Također, od grešaka tu dosta toga, ja pokušajem da večeras budemo kraći, malo da ne širimo plavo govor, ali ima mnogo toga. Jedna od grešaka koja je nažalost prisutna, ubijeđen sam kod velike većine nas, počevši od predavača pa naljevo i nadesno, naprijed i naljevo jeste da ljudi malo pažnje posvećuju svom izgledu, ličnoj higijeni, odjeći, obući kada boravi u kući. Svi mi u 99% slučajeva, očekujemo od supruge kada dođemo negdje s polja, s posla, da je žena znači sredila kuću, da je sve uredno hrana, gotova žena, da je se lijepo počešljala, namirisala, obukla, sredila, onako kako svako od nas najviše voli. Ali kada se pitamo mi, kad smo mi u pitanju, radno dijelo u kući, ako je radno napolju, skinje se kopče, obuče se neka piđametina, se ne, obuku se neke stare hlače, onaj, da se u kući namirišeš, da se u kući malo središ, počešljaš svoju supruzi, jer i ona na kraj krajeva ima razno razne protjeve, između ostalog, kad ti uvijek budeš nekakav čupav, runđav, nikakav, i ona još kad gleda redovno serije, a ona, boga mi, kad ti ona kaže, znaš šta je, ah i onaj tamo je minimalno jedno 30 puta ljepši od tebe, onda nemoj se žaliti nikome. Zato Ibn Abbas radi Allah talan kaže kao što volim da se žena sredi meni i ja se kaže isto tako njoj sredim I obučem, i namirišem, i počešljam, i obučem lijepo odjeću. Kod nas je to, braćo moja draga, moramo biti otvoreni, nepoznanica, preuzeli smo to, nažalost, od zapada, opet ništa pametno, već opet ono nešto blentao kod njih, znači piđama, radno dijelo, piđama, radno dijelo, tako se to prebacili kod nas, da ne bi onaj derali mi više odjeće, radno dijelo, piđama i tako čitav život. Normalno ima tu još neki onaj problema, pa primjer radi, kad oni koji nisu još donijeli čvrstu odluku da ostave duhan, pa zamisli Znači, ljudi neće malo da razmišljaju. On jadnik, naučio je se na duhan, on ne može shvatiti da to nekome drugom smrti. Znači, poljubi se s čovjekom koji duhan i to ti isto da, da ližeš pepilnicu. A vi znate su, kako pepilnice smrdi. A to ti je tako isto, šta je, čak možda malo igori. I taj čovjek znači uopšte kroz taj segment, sam kad bi gledao Allaha mi duhan, samo kroz taj segment on mi rekao ja još neću konzumirati duhan. A pa ta moja žena treba da živi sa mnom čoveče. Valja se zaključati u četiri zide sa mnom, a ja ko, ko jedna mala deponija pepelnica. Tako da čovjek, znači, treba, braćo moja draga, da pazi u svemu tome, znači, na svoje stanje, na svoj hal, pa čak i na odjeću i na, na kosu, na mirisanje i mnoge druge stvari. Također, mi ćemo inšala preskočiti ovdje jedno poglavlje pa ćemo možda sljedeći, sljedeće predavanje, kompletno predavanje o tome držati, a to je da dosta muškaraca ne, ne zna i ne poznaje propise vezane za bračnu intimu, tako da ljudi tu mnogo puta zakažu, uleti nekad u upside, nekad onaj kak se zove su na klupi, a nema potrebe da budu na klupi i tako dalje. U svakom slučaju ima se o tome i mnogo govoriti, tako da nećemo onaj večeras načimati ovu tematiku. Ima se mnogo tome pričati, znači nepoznavanje bračne intime i dosta puta ljudi u svemu tome pravi greške koje ne bi trebali da pravi. Također od grešaka, braću moja draga, prisutni od braći i ostali svakako, jeste da ljudi dosta puta ne razumiju ili se pravi da ne razumiju stanje supruge u određenim periodima koji su specifični za ženu. Vi znate da naš narod kada je žena trudna, baš s pravom kaže, kaže u drugom stanju. I trudnoća je drugo stanje, zaista drugo stanje. Onda žena jednom mjesečno, ako je zdrava, normalna, nije trudna, ima znači mjesečnicu. Ako je trudna, sama trudnoća je dodatni, znači belaj, drugo stanje. Isto tako nifas, 40 dana koje žena provodi poslije poroda. Znači, u periodu menstruacije Žene ima, većina žena ima bolove u stomaku, velika krvarinja, što svakako se odražava na ženino stanje. I muškarac, pametan, bi trebao da te činjenice uzmi u obzir. Ako je žena napravila neki aferin u tom nekom periodu, da to uzme u obzir. Žena kad je u drugom stanju, drugo stanje, nije to ona tvoja stara žena, to je drugo stanje. Čak imate znači slučajeva da žena počne da mrzi svog muža, ne može ga gledati očima u tom periodu. Da ne govorimo o činjenica kako ona hoće neka ptičija jaja da jede tada i neke prepelce da joj moraš ganjati, ali treba da budeš spreman, to je drugo stanje, da ganjaš prepelce po, ne znam nija gdje i trebaš ufatiti, ali trebaš ganjati. Zato što je to drugo stanje. Ljudi te stvari ne Šta si se, kaže, na mečla sad upo zime dati je da pojedeš šlama? Šuti, va idi neđe u zamrzivač nekoga kupi, kilu smrznuti šlama donesio i mirna Bosna. Jednostavno to je tako stanje. Bolovi, e, znači, ajde da kažemo, i to ostavlja velikog traga na psihu ženi. I svakako da čovjek kada se dese određene stvari kod ženi, nije, znači naučio čovjek jednostavno naučio da ima ženu kada dođe u kuću koja je vesela, da je sve potaman i dođe i to više nije tako. Treba da uvaži tu činjenicu. Nažalost, dosta puta, vraću moja draga, mi te stvari ne uvažavamo, a ako pogledate znači, knjige islamskih čenjaka i vidjet ćemo da su to spominjali, a s druge strane to je, braćo moja draga, primjetno. Svako ko je oženjen zna da žena kada je u mjesečnici drugačije se ponaša. Čovjek koji hoće sreću mora to uvažiti. Allah subhanahu wa je tako stvorio i čovjek to treba da uvaži ako želi da živi sretno. dosta ovih pitanja koja su nam prolongirana za sljedeći čas, tako da mi... E, vidite, ja kad sam pripremio predavanje, pa ja iz srca crtam ovim, onaj, kako se zove, sveskama. Također, braćo moja draga, od grešaka koji su prisutni, nažalost, nažalost, 30 puta, nažalost, kod velikog broja ljudi jeste bespravno, beskontrolisanje, udaranje ženi. Znači, ja sam govorio prošli put, mi nismo imali gdje naučiti kako se živi islamski brak. Pokupili smo mnoge viruse od naših didova i od naših baba. Tako dido je tuho nenu, babo je malo manje i mamu tuho, to što sve ove mlađe generacije manje mogu izdržati, ali babo je tuho mamu, dedo je tuho nenu i šta, moram ja, moram ja ostati u lozi, moram ja nastaviti tim tračnicama, moram ja pokazati svoju pripadnost muškoj rasi, moram opravdati prezime, moram ja tuhat ženu. Nažalost, nerijetko se dešava da je to prvo i zadnje i jedino odgojno sredstvo koje mi poznajemo. Odnosno, greška je kazati odgojno, ali eto kao mi mislimo da je to odgojno sredstvo, treba ženu slomiti. Znači, braćo moja draga, to je velika greška i čovjek, čak je to Boži poslanik nagovijestio, kaže, kako neko može od vas da svoju ženu tuče, tuče, nakon toga sa njom da spava. Znači, to je čudno su riječi Božijeg poslanika. Čovjek hoće da te žena voli, slomio je ko, što bi rekao narod, ko vola u kupusu. Znate vi da se dešava, brat slomio sestri rebro, slomio je ruku, šljiva, šljive se i ne broje uopšte, pošto to nisu neke veće deformacije. I tako onaj da, to su normalne stvari kod nas. Nema sestri 15 dana, gdje, šta je, ma, kerila se krava kad je muzla kravu i e tako, a ona je svom muž nadlima krava, sam kako ne bi imala problema, znači na terenu i tako. Znači, tu smo mi pokupili iz džahilijeta ljudi koji nas okružuju. Hajde nek mi neko nađe jedan hadis, samo jedan, daiv, apokrifan, lažni, sahih, bilo kakav, da je Boži poslanik udario jednu ženu. Gdje je tu sunnet? sunnet, sunnet, mi sunnet, mi vjera, mi nosioci, mi ovo, mi ono. To je sunnet. Boži poslanik je hajrukum, hajrukum lijanikum, Najbolji među vama su najbolji prema ženama. I Boži poslanik je to praktično pokazao. A gdje smo mi tu? Ne bi da pravim anketu, kako ne, ali volio bi da neko dođe s profil kaže, znaš šta je Fendija, ja i nisam nikad udario kako sam se oženio, a u braku sam još 15 dana tek. Kamoli neki koji je deceniju sa ženom u braku i da rekne nisam i nikad udario. Takvog treba slobodno staviti gore na mimber i kogod doje na jaci reći vidite ono kako, šta je sa njim? Taj nikad još ženu nije udario. Ma kakvi, on je, Nobelova nagrada je za njega mala maca. Znači, to su rijetki slučajevi. To su rijetki slučajevi prakticiranja sunneta. Tako tu treba kazati. Kod nas znamo mi šta je sunnet, samo dizati ruke u namazu, amin, micanje prsta, podvrnuti nogavice i ženi staviti nikavi. to je pet sunneta i gotovo, ideš u džennet direktno. Dok rekli smo mi to stotina puta i ponovit ćemo stotinama puta, makar to meni prvom ne bilo pravo, ali to treba govoriti zbog drugih generacija koji dolazi, sunnet je mnogo širi pojam od onoga kako ga mi smatramo. Ima, braću moja draga, u šerijetu nešto što se zove tuča. Odgojno udaranje ženi. Ali, šta kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala? Onih žena za koji se bojite neposlušnosti. hunne. prva stvar vas. Ženo nije dobro, boj se Allaha, ti znaš koliko ja imam prava kod tebe, znaš li šta znači nepokornost mužu. Vaz. savjet, kritika. Nakon toga ne pali ništa kod žene. hunne fil Druga stepenica, odvojite se od njih u postelji. Ako ni to ne upali, tek tada kaže Allah Đeršanu buhun, istucite ih, ali ovdje islamski učenjaci znači su postavili, braću moja draga, odrednice kako istući ženu. Pa ću vam spomenuti samo neke uvjete. Prva stvar, znači po konsenzusu učenjaka, ne može se prelaziti na neku drugu metodu dok se ove dvije prve ne isprobaju. Mi kod da čitamo ajec sa zada udrte ih prvo, pa ako ne budu slušali, onda se odvojite od njih u postelji, na kraju ako tjednite što god im i provajzite i onda ih pustite. Znači po konsenzusu Leme ide redoslijed. Prvo vaz, nakon toga bojkot u postelji, nakon toga, nakon toga odgojno udaranje, odgojno udaranje. Pogledajte uvjete koji su učenjaci postavili za udaranje ženi. Prvi uvjet jeste da čovjek znači ide onim redoslijedom koji smo spomenuli. Vaz, odvaljanje, bojkot u postelji, nakon toga udaranje. Treća stvar jeste da se tuča, znači da bude svrsi sod, da bude znači adekvatna u kojeg je žena učinila. Kod nas šta god da učini, što i u, u facu. Bez obzira znači šta je napravila veliko, malo, to uvijek tuda počinjemo. Dok ne, to je greška. Također, treća stvar, da čovjek u tim momentima ne poludi, već da bude normalan i da razmišlja šta je cilj tog, ajde da ga nazovemo udaranja. Da nije cilj bol, već je cilj odgoj. Cilj je odgoj, nije cilj bul. Kakva naše ciljevi, kakvi montirači, cilje da ti isprazniš iz sebe, odnosno ono što ti šeitan došaptava, da ti tu svoju sprovedeš onaj teoriju, a kakvi su ciljevi, to ćemo ostati za buduće generacije. Također kažu islamski učenjaci da čovjek prilikom onaj odgojnog udaranje ženi ni u kom slučaju ne smije znači da slomi kost ili znači da čovjek svakako kaže izbjegava dijelove tijela koji su osjetljivi. Glava, stomak, šta ja znam i te neke druge, kako u nas izbjegavanje, bolan, ne daj samo da je dofatiti, man, to je najbitnije da je stigneš tamo neđe u sobi. A kako to sad ti da ti čekaj? Da imaš na ovu, jesam li proveo one tri stvari, pa šta je cilj ovoga, pa da vidim gdje ću te udariti, ma, daj, kako je to, bolan, to še nije udaranje, baš to nije udaranje, baš to nije, zato to tako i treba shvatiti. A mi smo gledali kako dedo mišiće, pokazuje na nije sad moram i ja to isto tako uradit I onda još kaže, ne, ne, ne, ne, Allah Đelešanu u Kur'anu rekao da vas treba tuha, da, da, jest, treba vas udarat. Ne tumači se vjera tako. Nažalost, kod nas se tumači, svi smiju tumačiti vjeru, svi mogu o vjeri pričat i tako da onaj... To su, braću moja draga, neki uvjeti koji su islamski učenjaci postavili, znači da da udarac, kao udarac nije cilj, da je cilj znači odgoj. Nažalost, nažalost, mi smo iskušani da živimo u podneblju u kojem velik broj ljudi je znači <clears throat> prekoračio te anaj odrednice šerijetske. <clears throat> Također, od grešaka kod svakim danom sve većeg broja muškaraca jeste, braću moja draga, neispravno svatanje više ženstva. Sjećate smo mi nedavno o tome govorili. Hvala Allah, ja kažem kad sam čitao ovu knjigu, na mnogim mjestima sam sam rekao hvala Allah, pa smo mi tu već godinama ljudima govorili. Čovjek se upoznaje kaj sela Malike, ja sam onaj što ima dvije žene. Nije on više mujo, nije više haso, njemu je sad ime, ja sam onaj što ima dvije žene. Sam ja ne znam da li dadu toliko kod matičara da se ukucar doktor ne može stati u rodni list toliko ime. Ja sam onaj što ima dvije žene. Podugo je to previše, još dok stavi prezime, datum rođenja, nije gdje stati na rodnom listu. Ljudi dosta puta pogrešno shvataju više Evo neki stvari koji su islamski učenjaci spomenuli kao ispravno shvatanje više ženstva. Zašto se čovjek treba ženiti više puta? Nekada iz razloga što želi više djeci. Možda je žena koju ima, kako se zove, ili je možda bolesna, ili ne može rađati, ili može, ali on hoće više. To je ispravno. Da čovjek se ženi, spreman je da znači da prava svojim suprugama, ali želi više djeci. Također, čovjek nekada ako ima pogotovo znači žena koja je bolešljiva ili iz nekih drugih razloga, možda ne može znači da zadovolji njegove seksualne potrebe. Čovjek kaže, moram se ženiti. Hvala Allah, bismillah, ženi se. Također, da čovjek traži kroz taj čin nagradu. Da nađe tamo neku ženu, možda koja ima je time, ženu hudovicu ili ženu možda nekog koja ima problema u porodici ili iz nekih drugih razloga čovjek želi da ima nagradu svemu tome. Također, <clears throat> nekada čak čovjek, kažu u islamsku činjenicu, da i to može biti se čovjek jednostavno osjeti da malo, da jednostavno više ne voli tu svoju suprugu. Ali jednostavno ne želi da je razvede, zna da ako je razvede da neće imati gdje boraviti ili šta ja znam neki razloga, ali čovjek se teško psihički osjeća, želi da se oženi po drugi put. To su, inša Allah, neki razlozi koji islamski učenjaci navode kao validne razloge za višeženstvo. Dok ja odgovorno mogu tvrditi, alhamdulillah, ima i kod nas braći koji se ženi iz ovakvih razloga, ali isto tako ima ljudi zaista koji se samo ženi zato što je to trend. Uženju se Haso, ja i Haso non stop pijemo zajedno kafu, još kad Haso meni kaže, aj jesi, smotan, brate, ne možeš se oženiti, jednak, oni jedna, šta je to, ništa. Još ti to počne citirati ajete i hadise, ma nema, i, i lanac prenosilaca će ti on tu spomenuti. Čovjek se ženi zato što je to trend. Znaš li propise više ženstva? Znaš li prava te druge žene kod tebe? Znaš li obaveze tebe prema njoj? Ma znaš šta je, ne znam ništa da ti pravo kažem, poželio sam da se oženim, oženio se haso, hoću ja da ljudi u mene pokazuju prstom, eno on ima dvije žene, e to je. Ovo nikako ne znači negiranje propisa, če, če, o tome se ne, ne treba, uopšte ovo nije trebalo spomenuti, ali kako nekom je ne bi šeitan došao pa kako nas je dosta puta znaju pogrešno shvatiti, pa da neko ode i kao je gotovo, eno ga učinuje kufr, nema posle toga veće kufra, negira više ženstvo i tako. Nije, znači, to, nažalost, znači, braćo moja draga, govorimo samo o propisima. Više ženstvo, znači, po konsenzusu islamskog učinjaka je dozvoljeno, ali postoje uvjeti. Ko se može oženiti? Kod nas imate ljudi, nema, znači, uvjeta da onu prvu ženu izdržaji i on je se nešto napalio, napalio se, nešto nafurio se, samo žence, samo žence. Ne gasi se nikad. Da Bog on toliko zikri čovječe, znaš šta bi se vapa imao? Samo žena, samo žena, samo druga, samo druga. tu, on jadnik ne zna što, sam neđe nešto ga ufatilo, neka promaš staju neđe na nekim vratima koja imaju promahu više ženstva i on je se nešto na puhu ženti učinu stvar. Evo ti reci što će ti ta žena druga. Da ne govorimo o onim našim slučajevima gdje ja lično kažem da je tu u velikom broju slučajeva do muževa, čovjek dovede drugu, ošla prva, opet imaš jednu. Pa ja imam više žena, opet imaš jednu. Dovešće on treću, ali ode druga. Gdje je problem? A problem u tebi, subhanallah. Vidiš da nisi autoritet kod svojih žena, da te niko ne uzima ozbiljno, bolam. Čovjek treba tu svoju prvu ženu da odgoji. Ja znam da ima žena, pogotovo u našim podnevlju, koje kad bi rekao ženu, a odstra ću biti vlah, ona kaže, pa eto, hajde, nekako ćemo se dogovoriti. Kaže, sutra se ženim, nema tu dogovora. Tu se ne možemo dogovoriti nikako. To je svakako neispravno. Ali u jednu ruku, to se opet izreći čovjeku je autoritet odgojen, njegova žena zna njega, zna njegov odnos prema Allahu, zna njegov odnos prema poslaniku. Znači, čovjek, on žena zna da on ne praktikuje nikakav sunet, da je nepravedan prema njoj, prema djeci, prema svom bavi, prema svojoj mami, prema komšijama, sa svakim u zavadi i kada pita šta je kaj, sunnet Habibi, sunnet. Molim, mi nismo znali da je to sunnet. To malo ti nepravdi sa jednom ženom i sa ono djece što imaš sa njom, daj još jednu pa da još nekome napraviš nepravdu. Znači treba se dobro izvagati, ispitati, onaj ko želi znači da drugi put stupi u brak, iako znači svakako da taj ne treba oživljavati naročito današnje vrijeme, pa posljedratni period kada je mnogo žena ostalo bez muževa, to sve, vraću, moja draga, stoji i to ja nisam slijep pored tih činjenica. Ali isto tako ne možemo biti slijepi pored činjenica koje imamo kada pogledamo na stanje i kada pogledamo kako se ljudi ponašaju prema onaj tom propisu. Također, braću moja draga, od grešaka koje su prisutne jeste da smo počeli svakim danom, pošto smo dosta stvari uzeli od zapada, oni negativni, sad smo počeli malo ići i na istok. Nažalost, ni od istoka nismo pokupili pamet, ni od zapada, već sam kupimo ono što ne treba. Pa smo s istoka pokupili požurivanje sa talakom. Do, do, nedavno u historiji bošnjačkog naroda talak je bio, hajde da kažemo, sveta stvar. I muž i žena trpi mnoge stvari. Kad ste čuli prije negdje na selu naš dedo i naša nani i neko da, su, da je bio razvod brak? To je bila nepoznanica. Dok danas brat, znači, eventualno ko žena malo presoli hranu, opa, odmah gotovo bez uvjeta, bez ičega, bez razmatranja, bez ičega razvedena. E onda kad dođe, kad skonta, u, čovječ, treba sad ponovo svadba, ženitba, ponovo prosci, ponovo mehr, ponovo ovo, u, jesam se zafrku, ali već sam tri iz roku, tri puta mi žena nije posolila hranu, morao se i tri put razvest. E sad zovi nekog daju da mu nekako spetljaš, da si ti to nekako uradio u tolikoj ljudi da ti nisi znao za sebe. I tako znači. To su ti naši slučajevi. Ja sam kad je bio poludio, ja nisam, šta si već, što si poludio? Nije posolila jaje. Majko, draga, jel to, jel to toliko to jaje vrijedi da si poludio da si ženu razveo? I ljudi su počeli da se igraju sa talakom. ženju se ne zna niko, razveo ne zna niko, nema. To, to je sad kakav divlji zapad. Zašto imate nešto u islamu što se zove svjedoci? Zašto imate nešto što se zove e, razglašavanje braka? A da ne govorim to o pravilima kako se žena razvodi. Što ima sunijski talak i što ima bidađijski talak. Da ne govorimo o tome. Govorimo samo o činjenici požurivanja s talakom. Žena malo nešto isto. Volio bi isto, tako neću sad ovdje da nikoga ne sramotimo, ali da u braći, hajde da vidimo ima, ali neko da nije ni jedan potrošio, da smo još tri ima u šoškama složeni. Dva, tri, ovaj potrošio sve tri, ali ne zna da ih je potrošio, ovaj drugi put obrće i tako, ali svi su načeli minimalno. Rijetko ćeš naći, čekaj, ja nisam jednom načio, ništa, stoji sve tri u šoškama tamo. I kad vidiš zašto, kad vidiš činjenice, vidiš da su to smiješne stvari. Odakle smo to preuzeli? To smo, nažalost, preuzeli od istoka. Kod Arapa čovjek, znači on upali se semafor crveno, gužva je, i on sa, zeleno, i on kaže, ako ja ne uspijem proći kroz zeleno, ako me upri crveno ufati, ženu ću razvesti kad kući. <laughs> I tako se desi, crveno se upali, on dođe kući, kaže, žena razvedena, šta ona, jadna sirota, nema ništa sa tim, kaže, semafor se upali. <laughs> To smo mi pokupili od njih. Kod njih je ženu istu reći kef halek. Kako si? Dobro sam. Nekom je lakše razvija ženu nego reći kef halek. I to mi kupimo, nažalost, od istoka ono što nije dobro. Boži poslanik toliko svojih žena, pa ćete naći da ima rivaje da je Hafsu talakno, mimo toga znači onaj, pogledajte. Tako da onaj, u tom pogledu treba, braću moja draga, da se pazimo onaj jer rekli smo, prvo čovjek traži od ženi savršenstvo. Govorit ćemo, ako stignemo na kraju govoriti od grešaka da ljudi gledaju, ajde kažemo, tuđi život. Pa dođe Haso i priča kaj znaš, šta je, kako mene žena pazi, ja od kaj god idem kafa, kolači, sve. Mo ona kaže, moja ni zna kad dolazim, nit me čeka ništa, veli nevelja, najlošija žena na svijetu. Ali isto tako pita Hasu, pa švit tasi kaže, ali moj je jezik duži tri metra. Kaže, ma ne jezika nikako. Pa je handulila, šuti čovječe Jezik kosti nema li lomi. Znači, ima i tvoja žena pozitivnost, ili ti ne vidiš. Polako. Nezu, kaže, moja ne znam, kad bi joj donio koliko god ne zadovoljna, kao je moja zadovoljna. Ali eto, ne čekate se u alhamdulillah. Moraš biti spreman na neke minuse. Ne, ne, mi bi pluseve, sve da bude savršenstvo, kakav si ti imaš ti, kakvi minusa. Kao ne većinu minusi sve. hoće? A hoće žena da bude sa plusovima? Ne može tako. Druga stvar, kad, prvo nemoj očekivati savršenstvo jer nisi niti savršen. Druga stvar, koju god da, dovedeš, imaće će ona svoje aferima. Nemoj očekivati da ćeš sad, kad tu razvedeš, dolazi druga, ona kaže, da sam kaži šta treba, ja sve radim, po kompjuter. <laughs> Staliraj programe koje treba i eto ga. Nema to, bolam tu, treba prestati živjeti u, nekim onaj bajkama čarobnim vilama i zlatnim ribicama. To, to su bile bajke. I to za vrijeme komunizma više nima nisam to. Znači čovjek treba da shvati stvarnu činjenicu. I to će sigurno, ako to ima na umu, olakšati kad je u pitanju razvoda braka. Također da ne govorimo o onoj fikskoj strani razvoda. Što ljudi, što imate, nije to skoro normalno, ali imate koliko ćete, puta se desi čovjek u ženu 5, 10 puta i dalje živi. Sve nakon trećeg razvoda, braću moja draga, koji je razvod, normalan razvod, sve nakon toga je blud. Igraj se kako hoćeš, ti možeš mufti slagat, možeš nekom da ispetljati ja sam bio ljud, nisam znao šta pričam, to može kod njega proći. Kod Allaha ne prolazi. Ženu ko razvede tri puta, da bi je vratio, treba da je neko oženi normalnim, ispravnim brakom. Ne s ciljem da je tebi ohalali, ne. Mora je oženiti ispravnim brakom i sa njom prespavati, spolni odnos sa njom imati, ne prespavati se onako pokriju se podeku i kao spavati, Ne, ne, ne, ne. Spolno, općit. Baš tako, Boži poslanik kaže ashabiki, jesi kaže ti probala njegovu spermu, jel on probao tvoju? Tek to je uvjet, mora prespavat sa njom. Nakon toga, ako se kad desi da je razvede, ti možeš oženiti ponovno. Hej, da je tebi to na umi, ti bi jezik odrezao, ne bi je tri puta razveo. Ili kad je razvedeš, onda više ne želiš što si razveo. Nama se desi, izletimo i onda pfej, daje neku olakšicu nać On bi sad bio spreman da kaže, slušaj, onaj brak, ja sam nju ukropan bez staratelja, ono sve ne brojimo, nije ono, ni bio brak, samo može nikako da počnemo sad početka. <laughs> Sve će on tebi neke opcije i iznijet, samo da on nastavi sa njom živjeti. Pa kad je toliko voliš, kad je do nje stalo, što bol nisi pametan bio. I zato kažem, znači, nepožurivanje s talakom i podučavanje propisa talaka. Također, braću moje draga, imamo dosta toga za sljedeći put, tako da ja pokušajem da tu vezano opet greška vezano za tematiku talaka, a to je čovjek kad razvede ženu Može se ona uda za nekoga drugog, ali jednostavno taj čovjek ne može se pomiri s činjenicom se žena udala. Imate ljudi, razveo ženu, ali on otuda odne prijeti, priča, ne smije niko ženiti njegovu ženu i tako. Znači, braću moja draga, isto tako, prvenstveno želim ovdje da spomenim čast ženi. Bila tvoja žena, razveli ste se, ona je za tebe nakon toga kao i svaki drugi brat muslimana. Čovjek gdje god stigne priča negativno o ženi, priča o njenim negativnostima. Minimalno što radi jeste gibet. Boži poslanik kaže, gibet je da spominješ brata po onome što ne voli, kad on tu nije. Ti si sa njom živio, pokušao, osim u slučaju da neko dođe i kaže, želim doživim tu ženu. Šta mi možeš o njoj kazati? O njenim negativnostima. I tada se treba bojati Allah i kazati, znam o njoj to, to, to i to, to su oni negativnosti koje ja znam. Ali ne, čovjek se desi, razvede se sa ženom, počeš od svoje djece i nakon toga i drugima, to je najgora žena, on je sve bio u pravu, ona je sve u krivu, ona s druge strane, on je najgori, on je u krivu i tako. Gotovo završen brak, ako više nemaju furi da se vraćaju jedno drugim, ako su istrošili tri talaka, završena stvar. Također, slična tema, znači slična stvar vezana za ova, to je nakon razvoda braka, mnogo je ljudi koji zaboravi na obaveze prema svojoj djeci. Allah je tako dao, razveo si se, ne živiš sa tom imaš djecu. Ta djeca su na tvojoj grbači. Ti ćeš Allah odgovarati za njih na sudnjem danu. Znači, treba posvetiti pažnju tuj djeci. Dok vidimo znači, da su ljudi u svemu tome opet malo se gubi, čovjek razveo ženu, dao djecu ženi, nemam ništa ja protiv toga u tom smislu, ali da pazi na tu djecu, da vidimo ko su, šta su, kako odrastaju, u kojem pravcu idu, jer bit ćeš pitan za njih, to su tvoja djeca. Tako da, znači, to su onaj neke stvari koje se usko vezuju, braću moja draga, za razvod braka. <clears throat> Također, nakon razvod braka ili ako Allah Đelšan nekoga iskuša i time da, da preseli mu žena prije nego što on preseli, da ljudi zaboravi dobročinstvo koje mu je učinjeno te ženi. Čak žena koju je čovjek razveo. Ne smije čovjek zaboraviti dobročinstvo. Šta kaže Aisha radijallahu ta'ala u na visu? Nisam bila ljubomorna ni na jednu ženu Božijeg poslanika kao na Hatidžu, a nisam je kaže nikad vidjela. Nikad je vidjela nisam. A na nju sam bila, kaže, najviše ljubomorna od svih žena. Nije uopšte doživjela. Pa kaže, Boži poslanik je mnogo spominju. Znao je, kaže, zaklati kurban, pa bi rekao, nosite Hatiđinim prijateljcama. Kaže, pa sam bila na nju ljubomorna. Pogledaj Boži a i Hatiđa otišla. Ali ne zaboravlja dobro Hatiđino. Tako isto čovjek ako razvede ženu. To ne mora značiti po auto, automatizmu da mora biti u lošim odnosima sa svojim puncom i punicom prijašnjim. Sa njeznom rodbinom. To juče je čovjek išao kod njenog amiđe, dajđe, tetka, ovo ono. Razveli se, gotovo. Sva ta familija je najgora. Nije se moglo živjeti u redu. Ali je li ima smetnje da čovjek nastavi lijepo se odnositi prema puncu? lamit to je sad za nas zato što živimo u takvom podneblju, to je za nas smiješno, nemoguće. Ali nije nemoguće. Ako imaš, ajde kažemo, razvijenu naviku razgovora sa svojim puncem, normalno nismo mogli živjeti, nismo jedno za drugo. Ali to ne znači da moram tebe ablatiti, da ne mogu se s tobom poselamiti, da ne mogu s tobom posjediti, da ne mogu otići kod njenog amići nakon što se desio razvod braka. Ne, kod nas kad se desi razvod braka, gotovo sve pada u vodu. Što je, braću moja draga, svakako neispravno i treba se paziti takvih stvari. Evo, privodimo ako Bog da kraju, nema tu mnogo toga još. Zadnja stvar, nadam se inšalo da je zadnja, jeste ono što smo spominjali malo prije, bojio sam se, nisam znao da li ćemo doći do, do te tačke, a to je da <clears throat> čovjek nije zadovoljan sa onim što ima kod svoje supruge iz razno raznih nekih razloga, zato što čuju drugi ljudi kako se njihove supruge ponašaju, čovjek je nezadovoljan ponašanjem svoje supruge. Čovjek, rekli smo, mora u svemu tome da bude pravedan. Druga stvar, ako Allah Đeršanu dadne nekom njemet, dadne mu čestitu ženu, to je njemet, čovjek će biti pitan za njemet. Ako je Allah te bar tebe iskušao da imaš problema određenih sa suprugom, imat ćeš nagradu za to. Zato je smiješno da čovjek, ajde da kažem sluša šta drugi ljudi pričaju i onda jednostavno svoju suprugu poredi sa svime tim što se dešava. Zato isto, nakon savjeta radi, čovjek treba da pazi. Ako zna da određen brat ima problema u braku, ne treba da mu pristaje na, na, dok vidi tog brata, e brate, jara hatluka, mene žena sluša, jes fino, vrijađe, otkle god dođem, žena me nosa na rukama. On jadnik, njemu čovječe došla se obisi i njemu sad pričaš jara hatloka. Pusti me čovječe, kraj šuti, ako možeš pomozi mu, nemoj mu odmagati, to je indirektno odmaganje. Znači nemoj pristati, to je isto gladan i, i, i, i sit. Čovjek gladan umire, ovaj, jes kad je dobra ona teletina, znaš šta je, ja ne znam više šta ću, morao sam davati čukama i maca, ne mogu Ovaj čovjek umri, od ovaj njemu priča kako on ne zna šta će od To ti isti slučaj. Čovjek ima problema sa ženom, ima problema sa djecom, ti dolaziš, pristaješ mu namo. Isto tako i neispravno je shvatati, znači te stvari slušati, gledati, onaj, dakle čovjek treba da uzme, znači jednu ličnost, hajde kažemo, kompletno. Ne samo da uzme samo jednu stvar. Rekli smo malo prije, znači imate muževa koji su zadovoljni sa svojom suprugom u jednom segmentu života, ali isto tako da njegova supruga, on kad bi htio da govori, ne treba da govori, ima toliko negativnosti, gdje je možda njegova supruga bolja. I to je takav je insan, ima svojih negativnosti, ima svojih pozitivnosti. I čovjek, znači, broću moja draga, trebao bi te činjenice da uzme u obzir onaj, kako bi ako Bog da svakako postigao harmoniju u braku. Ovdje ćemo se mi, ako Bog da, zaustaviti. Ja ću pokušati za sljedeći put, pošto ima znači, zaista mnogo toga što se vezuje i ovdje je ovaj šeh spomenuo mnogo onaj stvari vezanih za bračnu intimu, neke greške, a mi ćemo ako Bog da spomenuti neke greške i govorit ćemo ako Bog da i o nekim propisima onoliko koliko ja bude mogao govoriti, jer tu su, Boga mi, nako malo škakljive stvari, a onaj, pogotovo sve se snima, tako da onaj, nešto ćemo inšala govoriti u tom poglavlju, pa da Allah subhanahu wa ta'ala ljudi ne pomoći. Subhanak Allahumma i bihamdike, šedem la ilaha illa ente tubu, i ilike.